Qofshë mbi Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra do të vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të madhëruar me ajetet vijuese të surës El Insan, të surës që flet për njeriun. Dhe kemi thënë që kjo sure ka përmbledhur temat kryesore dhe ka ngritur pyetjet bazike që duhet njeriu të merret me to. Dhe pasi këtë njeriu e kuptan, gjithçka pastaj është e lehtë. Njeriu kur e kuptan se cilat janë temat që duhet me u marrë me to, cilat janë pyetjet që duhet t'i dijë përgjigjet, dhe mbetet i përkushtuar në këto tema dhe në këto pyetje dhe në këto përgjigje, me lejen e Allahut të madhëruar pastaj jeta e tij dhe koha brenda jetës së tij e gjitha me radhë do të jenë të organizuara si duhet. Prandaj Allahu tebareke ue teala ka përmendur se njeriu ka fillim, para se të fillon nuk ka qenë i përmendur fare. ka qenë në mosekzistencë dhe Allahu tebareke ue teala e ka sjellur në ekzistencë. Pastaj ka treguar njeriut se nga çka e ka krijuar dhe pse e ka krijuar dhe cilat janë ato mjete që ia ka dhënë Allahu tebareke ue teala që të mbetet i orientuar si duhet, të marrë mësimet e duhura, dëgjimi dhe shikimi, Pastaj ka përmend Allahu tebareke ue teala se cili duhet të jetë domethënë rezultati i përdorimit të duhur të të gjitha këtyre mësimeve të jetë falënderues përndryshe bëhet mohues kemi thënë tek pjesa që Allahu ka përmendur se Ku duhet të arrijë njeriu? Mes dy arritjeve ka një dallim, ku formulimi i parë dallon nga formulimi i dytë. Domethënë, Allahu tebareke ue teala tha, imma shakiren, ue imma kefura. Ne atë e udhëzuam, domethënë kujdesi i Allahut për njeriun ishte i vazhdueshëm, ku Allahu xhel-le ue ala krahas që e krijoi e udhëzoi krahas që ia dha gjitha pajisjet dhe mjetet e duhura që të udhëzohet edhe i shpalli libra i dërgoi pejgamber dhe njeriut i mbetet vetëm që të ndjek rrugën dhe të ndjek sinjalizimet e rrugës dhe shenjat që Allahu ia ka vendosur derisa të arrijë në cakun e kërkuar Në këtë rrugëtim njeriu përfundon si shakir ose përfundon si kefur. Shakir falëndërues, kefur mohues. Kemi thënë se formulimi apo apo forma si ka ardh falëndëruesi nuk është sikurse ka ardh mohuesi. Shakir të nderuar vëllezër nuk nënkupton përmbushjen e tërë këtij termi. Domethënë shekur është përmbushje e termit, që te emni i Allahut është shekur, vetëm ai ka mundësi ta shpërblen dhe të jetë mirënjohës robit si duhet, me gjithë ato që duhet. Ndërsa robi në raport me Allahun nuk mund të jetë shekur, nuk mund ta përmbush komplet termin e falëndruesit, por e përmbush minimumin e të qenurit falëndrues, prandaj ka ardh me shakir. Shakir është ai që, domthonë, kjo formë në gjuhën arabe nënkupton ë edhe minimumin e veprës së arritur mund ta marrësh këtë emër. Për shembull, njeri që Zot na ruajt është vrasës, i thohet katil. Nëse një e ka vra e ka këtë emër apo? Edhe 10 e kështu me radhë. Prandaj me minimumin e veprimit e merr emërtimin. Ndërsa kefur është pak më tepër të formës së, domethënë, të formës së ë një lloj hiperbole, rritje. Diçka shumë Shumë e ka përmbush kët kët emër. Prandaj kur vjen fjala për falëndrimin, njeriu sado që të jetë falëndrues ndaj Allahut tebareke ve teala, prapë se prapë në raport me begatitë e Allahut tebareke ve teala është minimumi i të qenit falëndrues. Nuk mundesh kurrë me arrit maksimumin e falëndrimit ndaj Allahut xhele xhelaluhu sa ai e meriton. Dhe në anë tjetër, sikur që kemi përmendur, ajo që Allahu ka kërkuar nga ne që të jemi falëndrues për begatitë, është minimumi i kërkesave. Domethënë, në raport me begatitë që Allahu t'i jep, me mundësitë që Allahu t'i jep, dhe ajo që nga ne kërkon, është minimumi që mund të kërkohet nga dikush që të jetë mirënjohës dhe falëndrues. Ngase Allahu nuk na ka ngarkuar përtej mundësive dhe përtej aftësive tona. Ndërsa kur ka ardh te kefur, te mohuesi nuk ka ardh në formën shakir. Ngase po të kishte ardh në formën shakir, kishte me ardh kafir, po ka ardh kefur, që nënkupton, domethënë, atë përmbushjen maksimale të termit, termi është mohues, e çka i bje kjo, se njeriu nëse është mohues i Allahut tebareke ue teala, nëse është mohues i Allahut xhele xhelaluhu, thjesht veç edhe një moj ma i thjesht, që e nxjerr nga rruga e duhur, dhe një rebelim minimal ndaj Allahut tebareke ue teala, mjafton të jetë çështje madhore për te, mjafton të jetë problematike, e mos flasim se kjo shkon duke u shtuar dhe duke u, duke u shtresuar. Ai këto dyja duhet m'i kuptu drejt e mirë, pse ka ardhur këtu shakir dhe këtu ka ka ardhur kefur. Falënderues dhe mohues po në gjuhën tonë i përkthejmë kështu, por në gjuhën arabe kanë kuptime shumë më të thella se sa kaq, andaj njohja e dallimeve jep kuptime të mëdha. Dhe pasi Allahu xhele ue ala të nderuar na e përmendi kët përshkrim të shkurtër të udhëtimit të njeriut që nga krijimi i tij e deri tek deri tek fundi i tij tashmë Allahu tebareke ue teala shpalos disa detaje të rëndësishme që kanë të bëjnë me atë që vjen pas jetës së tij, deri këtu ishte jeta e tij, e çfarë vjen pas jetës së tij, pas jetës së tij vjen ajo që ka të bëjë me atë që ka qenë gjatë, gjatë jetës së tij. Si ka qenë jeta e tij, do të vazhdojë tutje edhe pas jetës së tij. Ai që ka qenë mohues, ai i cili nuk ka qenë falënderues, ai i cili domethënë ka qenë i shfrenuar nuk është kufizuar me udhëzimet e fesë, me udhëzimet e shpalljes, por në emër të asaj që të jetë i lirë e ka burgos dhe e ka prangos veten e tij, në epshet e tij, Allahu xhele ue ala thot, pastaj në, në, në Prandaj flet Allahu xhele ue ala për një prangosje të çuditshme të duarve të qafës që me së bashku kështu në këtë formë hudhet në Sair. Sair është një zjarr i ndezur fuqishëm, një zjarr i fortë. Prandaj shikoni të nderuar, tamam sikur që ka qenë jeta e tij është edhe fundi i tij. Ai që ka refuzuar të jeton me udhëzimet e fesë në emër të asaj se është kufizim, është mohim i lirisë, është domethënë në kundërshtim me kënaqësitë e njeriut, Allahu tebareke ue teala e ka dënuar me atë që ai ka akuzuar shpalljen e tij, ka shpërfill begatitë, Allahu tebareke ue teala. e ka kufizuar dhe e ka prangosur dhe e ka hudhur në zjarr xhehenemit, Allahu na ruajt. Shikoni të nderuar, në suren Insan, kemi thënë në takimin e kaluar, se për dënimin flitet në një ajet, ndërsa për shpërblimin në dhjetë të tjera me radhë. Dhe kjo e ka, pa dyshim, mesazhin e vet, se Allahu xhelle ve ala njeriun e ka kriju për ta shpërbly, Për të vazhdu tutje që të kujdeset për te, që nga krijimi i tij e deri në përjetësi. Po njeriu gjatë udhëtimit ka refuzu. Ka hjek dorë nga kujdesi i Allahut tebareke ve teala. Ka hjek dorë nga shpallja e Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe kështu që është shmang nga rruga. Ai e ka këput këtë kujdes. Ai është ndarë nga mundësia e shpërblimit. Dhe këtu Allahu xhelle ve ala për këtë kategori flet veç me një ajet. Pastaj vazhdon tutje të flet për shpërblimin e xhenet. Për të na treguar se kjo është esenca dhe për të na inkurajuar që të marrim rrugën e duhur. Nga ana tjetër, kur Allahu flet tash për përfundimin e dy kategorive, falënderuesve dhe mirënjohësve, dhe për kategorinë e mohuesve dhe shpërfillësve dhe ata që përmbysën begatinë e Allahut tebareke ve teala në të kundërtën e asaj që ai begatoi, kur Allahu shpalos çfarë ka me ndodhë me këto dy kategori pas dekës, për kategorinë rebeluese dhe mohuese ka një ajet, veç për tjetrën ka ma tepër. Një arsye përmenda pse, ka të bëjë me inkurajimin dhe ka të bëjë me esencën, po edhe një çështje që është me rëndësi me kuptu këtu se Nuk është me rëndësi më çka bëhet me ta, s'janë të rëndësishëm. Shiko sa e ka zhvlerësu njeriu vetën e tij për shkak të mosbesimit. Në fillim ishte i rëndësishëm. Në fillim Allahu xhelle ve ala flet për të, e ka krijuar, e begatoi, për të dërgoi pejgamber, zbriti libra, u kujdes. Mirëpo ai e injoroi këtë begati. Ai e shkelmoi këtë mirësi të Allahut tebareke ve teala. Nuk ishte fare i interesuar për shpalljen. Për te nuk ishte fare e rëndësishme. Epo meqë kështu e trajtoi shpalljen e Allahut tebareke ve teala, me pa interesim dhe pa rëndësi, u dënua me të njëjtën formë. Edhe nuk ka për ta fare interesim. Hudhje në zjarr, a ka dhimbshëri pastaj a po të dhemb, a je mirë, mos je ngusht, a ka kështu fare s'ka apo. Absolutisht Allahu na rujt që njeriu të hudhet në dënim të caktuar dhe fare mos ta qan askush. Të mos i dhimbset askujt. Çfarë domethënë shkalle e e e e degradimit dhe dhe dhe dhe, dhe e nënçmimit e paimagjinueshme. Për çfarë e hupi këtë? Realisht, çka fitoj për ta humbur këtë? Çka ka fitu? Një jetë me pa kuptim, disa knaqësi t'ka pas qosh me aty me shtire kinse po kënaqet, po një jetë kinse e lirë nga obligimet, por e ngarkuar me tjera obligime, kështu me radhë, dhe në fund, ja kjo, fare s'ka interesim. Prandaj Allahu tebarak përmend në ajete tjera se Allahu nuk i shikon, as nuk i dëgjon, as nuk i jep leje për të fol fare, është me të vërtetë situata e tmerrshme, Zoti na ruajtë. Prandaj Allahu këtë përmend për të jep mundësi njeriut që prapë të këndellet, prapë ta marrë veten. Apo imma shakiran wa imma kafura. Njeriu në udhëtimin e tij të jetës ose do të arrijë të bëhet falënderues dhe mirënjohës ose mohues. Tha për mohuesit e pamë çka tha. Tek falënderuesit çka tha Allahu tebarak inna a'tadna lil kafirin. Pabesimtarëve këtë jua kemi pregatit ngase ishin pabesimtarë Ndërsa, kur erdh tek kategoria e shpërblyer, nuk tha Inne shakirin, për shembull, ata për falënderuesit kena përgatitur këtë e këtë, jo, po tha, tha Innel ebrar, tash përdor një term tjetër për ta, një titull tjetër për ta kur vjen koha e shpërblimit. Ata e patën jetën të mbushur me falënderim dhe Allahut tebareke ve teala. Ishin mirënjohës ndaj begative. I vlerësuan begatitë e Allahut si duhet dhe reaguan karshi begative me falënderim sipas asaj që Allahu i ka mësuar. Ku namazi është falënderim, agjërimi është falënderim, largimi nga haramet është falënderim, si e kërkoi Zoti të jenë falënderues, ata ashtu u përgjigjen. Dhe pastaj Allahu i titulloi me titull tjetër dhe tha innal abrar. Çka janë abrar? Abrar nga birr që nuk kupton bamirësin, që nuk kupton bamirësin. Domethënë, innel ebrar këta, ishin falënderues. Si ishin falënderues, duke bo mirë. Duke bo mirë. Domethënë jo falënderues me gojë, Elhamdulillah me lëviz, jo, ata ishin bëmirës me plot kuptimin e fjalës, me jetën e tyne, me diturinë e tyne, me pasurinë e tyne, me fuqinë e tyne, me autoritet, me krejt çka ata kanë pas tentuan të bëjnë mirë. Këta janë falënderuesit. Domethënë çdo begati që Allahu ta jep. Dhe me atë begati bën mirë, ti realisht e ke përmbyll si duhet ciklin e kësaj begatie, nga marrja te shfrytëzimi dhe te falënderimi. E kjo është një cikël i begatisë, po Allahu të begaton, ti e shfrytëzon, pastaj falënderon, pastaj Allahu të paguon. Kështu është cikli i begative. Prandaj, shumë njerëz, domethonë këtë cikël e këputin dikun. Po, e dinë që Allah i ka begatuar, e shfrytëzojnë begatinë, mirëpo kur vjen puna me bo mirë me te janë, pastaj të mangët. Me begatinë që Allahu ta jep, sa ke bo mirë? Çfarëdo begatie që Allahu ta ka dhonë? Sa njerëz kanë përfitu prej asaj begatie? Sa? A ka përfitu familja jote minimum bile së paku? Ka se fatkeqsisht ka njerëz që ndoshta me begatinë që Allahu ia jep, as shpia e tij s'ia sheh hairin, jo dikush ma shumë apo. Ngase nuk është, nuk është problemi vetëm me përdor në haram një të kjetë, një, një begati. Nuk o veç aty problemi, edhe pse kjo e problem. Po është një problem tjetër këtu që do me kuptu se Kur ka ardhur tek shpërblimi Allahu flet për një mënyrë të caktuar të të shpërblyerit, ajo është ata do të pinë nga gotët e mbushura. Kës është gotë e mbushur që këtu na tregon bollukun e kësaj pije që nuk shteret kurrë. Është e mbushur një pije e posaçme e përgatitur për xhenetlitë nga një bimë aromatike në dunja, po në ahiret nuk dimë çfarë është e, kafur. Një pije e përzier me kafur, specifike e veçantë, me gota të mbushura. Allahu tha, jeshrebun. Nuk është theksuar vetëm këtu. Gjatë sures Insan, gjatë sures Insan, shpesh herë në mënyrën e të shpërblyerit, do të përmendet fjala pinë. Do të përmendet fjala pinë. Po në ka do vende dikun, kur Allah flet për shpërblimin, përmend hajnë, për shembull. Në Insan është shprehja pinë shumë më e theksuar, apo. Dhe kjo i ka provoku dijetarët, se normal ta shohim, pse kjo term këtu pak shpesh përmendet, jeshrebun, apo. Një nga ato kanë thonë se, Domethonë, pija çka nënkupton, me pi një çka nënkupton, uji është jetë, a është uji jetë, është ai që me të njeriu freskohet, dhe me të njeriu shuan etjen. Andaj, në dunja, shpallja e Allahut Xhele ue ala ka shuajt të gjitha etjet e tyre, s'kanë pas nevojë për tjera gota me pi, kanë pi nga gota e shpalljes, veç, Pija e shpallës u ka mjaftu. Ajo ua ka fik gjitha problemet, dilemat, epshet, mjaftueshme, mjaft, nuk e nuk ka pas nevojë për tjera pije, për tjera përbërje. Apo, shiko këtu Allahu flet në xhenet një pije që është e përzier, apo e përzier, është një kombinim i caktuar që ka prodhuar një pije të caktuar që shuan etjen. Po edhe Kurani është një përbërje, edhe pija e Kuranit ka lloj lloj dispozitash, rregulla, nuk ka veç një. Prandaj edhe kjo është lloj pije, Kurani. Dhe gjithashtu pija të nderuar vëllezër, si proces, si proces, apo, është, është më i lehtë se sa ushqimi. Apo, ushqimi çka nënkupton? Duhet me nda kafshatën, me fut n'gojë, me e përtyp, me përbi, apo, pastaj kërkon përpunim, është një proces ma i komplikum, pirja është e lehtë, apo shkon lirshëm, pa komplikime, pa përtypje, pa, pa ndonjë, pa ndonjë mund caktuar. Prandaj, edhe Kurani, edhe Kurani është pije, Don lehtë depërton te zemra, po e hape, po e hape rrugën si duhet. Apo me lehtësi kalon dhe mbush të gjithë damarët e jetës tonë, gjithë damarët e jetës, gjitha poret e jetës. Kurani i ujit si duhet, i mbush sa duhet. Nuk ki nevojë për terapie. E ata që u mjaftuan me këtë pije, i shpërblen Allahu me pije tjetër atje që kësaj radhe është, Allahu tha, kafura. Por kjo kafur të nderuar vëllezër, kjo pije, është e vendosur në gotë, ndërsa në esencë është burim, ajnen, jeshrabu biha ibadullahi, jufexhirunaha tefxhira. Ajnen, Allahu tha, burim, nuk është gotë, Gota është e mbushur për treguar për treguar domethënë shërbimin që ju bëhet robëve të Allahut tebareke ue teala. Dhe tash vjen të nderuar vëllezër do të fillon shpalosja e e, e shpërblimeve dhe e nderimeve për këta njerëz duke ndërhyr nganjëherë edhe me disa arsye pse ata janë kaq të shpërblyer. Mënej është Me të vërtetë një përshkrim marramendës i këtyre bukurive që më shumë ka nevojë me e lexu me ndonjë koment të thjeshtë se sa me u thellu n'shpjegim ngase ë nuk mund ta shpjegojmë të bukurën që Allah e ka prezantuar më bukur se Allah që ka e ka shpallur. Këtu Allah tha ajnen jeshrebu biha. Mirëpo, këta kanë qenë për çka në këtë bukuri të shprehjes, se të Këta kanë qenë robë të Allahut sipas kërkesave të Allahut. Kahdo që i ka çu shpallja kanë shku. Ju ka thënë Allahu tebareke ue teala në këmbë, në këmbë, ulur, ulur, djathtë, djathtë. Ata kanë lëviz, ata kanë lëviz me Këtë burim që ata e kanë të pijes në xhenet, këta rob të Allahu xhele ue ala Allahu tha, jufexhiruneha tefxhira. Çka është jufexhiruneha tefxhira? Kjo shprehje jufexhiruneha tefxhira, aq është e fuqishme, domethënë në përshkrim, aq është problem edhe me e kthy në ndonjë gjuhë tjetër, sinqerisht. Mirëpo, një nga kuptimet është, jufexhiruneha tefxhira, tefxhir, i bjen, domethënë, kur burimi, kur burimi, domethënë, fuqishëm del nga gryka, nga burimi i tij, uji del fuqishëm, apo. Mirëpo të ndozë për me pi te burimi, duhet me shku te burimi. Apo. Duhet me shku te burimi. Duhet me shku te uji me pi. Këtu Allahu thotë, jufexhiruneha tefxhira. Ky burim kaq i madh, është në duart e tyre. Shkon kah shkojnë ata, kah dojnë e orientojnë, kah gotat, kah kopshtet, apo? Këta e kanë në dorë orientimin e këtij burimi. Pasi që në këtë dunja u orientuan me shpallje, ua dha mundësinë që edhe lumenjtë t'i orientojnë kah dojnë vetë ata. Domethënë, qysh e ke pas punën, jetën, qashtu e ki shpërblimin. Domethënë një orientim të nëzë, me të vërtetë, mahnitëse. Edhe imagjinare për neve, e pakuptushme. Por na, për shembull, një burim të bukur, të fuqishëm të ujit, apo, aj me erë me arë masteje. Dhe çka don ti dhe kah don ti me gishtin tënd me orientu dhe me bo çka don. Në shërbimin tënd gjithçka. Dhe në vijim do të shohim se gjithçka në xhenet i shërben këtij besimtari, i shërben këtij robit të Allahut, meqë ai jetën e tij e pat në shërbim të Allahut, tash Allahu në xhenet gjithçka vën në shërbim të tij edhe. Gjithçka. Pa asnjë mund, pa asnjë lodhje, pa asnjë telashe. Jufexhiruneha tefxhira. Domethënë, kjo është një prej kuptimeve, domethënë, ata mund ta çojnë kah të dojnë. Kah të dojnë e çojnë. Në ujitje, në ujëvarë, në mbushje të gotave, çfarë dojnë bojnë ata vetë? Për toke me rrjedh, apo, ose si ujëvarë të zbret, në çfarëdo mënyre që ata e dëshirojnë, ata ndryshojnë në forma të ndryshme. Diçka që është shumë reale, një një burim kaq të madh. Por këta ibadullah, këta robtë e Allahut xhel-le ue ala, Allahu tash tregon se si është jeta e tyne, jufune bin-nedhri ue jekhafune, të lidhesh, të lidhesh me rrugën e duhur, që shpie atje, e që kalon kah dunjaja. Çfarë kanë bo këta? Jufune bin-nedhr. Këta kanë zbatuar zotimet e tyre. Këtu dijetarët thanë zotimet, mund të jenë në kuptimin e ngushtë, është zotu për diçka, duke ia obliguar vetes diçka që s'e ka pas obligim në esencë, po është zotu për hir të Allahut që e kryen. Dhe kanë thënë disa dijetarë, dhe kjo është më e përgjithshme dhe më e saktë se zotimi këtu nuk ka të bëjë me ibadetin e zotimit, por ka të bëjë me të gjitha zotimet që robi ia ka bërë Allahut tebareke ue teala i ka zbatu. Cili është zotimi më i madh që i ka dhënë Allahut xhel-le ue ala? Zotimin më të madh që Allahut i ka dhënë është la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Kjo është zotim, o zotim. Ti ke thon: la ilaha illa allah, nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pos Allahut, Muhammedur Rasulullah dhe nuk adhurohet Allahu ndryshe pos me udhëzimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është zotim. Prandaj, ata zbatuan zotimin me përpikëri, duke qenë robër të Allahut të nënshtruar vazhdimisht atij, pa prolongime, pa kontestime, pa mashtrime, pa hile, sinqerisht, të përulur, të nënshtruar, të dëgjueshëm ndaj urdhrave të Allahut tebareke ue teala. Ue jekhafune jeumen kane sherruhu mustatira, e cili ishte motivi i tyre, ngase tash, domethënë, t'i përmbahesh zotimit deri në këtë përpikëri, nuk është e lehtë, nuk është e lehtë, mirëpo, çfarë ishte ajo që mundësonte zbatimin e këtij zotimit deri në këtë shkallë, që Allahu xhel-le xhelaluhu pastaj u hapi gjitha dyrt e shpërblimeve. Allahu tha: "Ya khafuna yawman kana sharruhu mustatira." Ata i frikësohen një dite që sherri i saj, tmerri i saj kaplon çdo vend dhe shkon çdokund. Ditën e gjykimit, krejt do të jetë tmerr. Pos ata që Allahu i ka përjashtuar nga ky tmerr. Po, ata e kanë pas parasysh këtë ditë. Dhe kjo është ajo që kemi të cekim në vazhdim, të nderuar vëllezër. Çka Allahu tha, ja khafun. Mirë, prapë përsëri koncentrim. Këtu Allahu po flet tash për në xhenet. Këta janë shku në xhenet, po e kanë këtë shpërblim. E kanë këtë burim, e kanë këtë gotë, e kanë këtë mirësi, e kanë këtë liri në rregull. Në kuadër të shpërblimit ngritet pyetja, e pse në, me çka kanë bo këta? Tash kur flasim për këta, që nga pozicioni i xhenetit po flasim për ta, në çfarë kohe duhet me fol? Në kohën e kaluar, apo, këta ishin, këta bëjshin, a qashtu? Ndërsa Allahu xhel-le ve ala po flet për shpërblimin xhenet, e po flet në kohën e tashme, Dhe kjo është me rëndësi. Nuk ka bash qashtu thjesht, si tashme, si ardhshme, si e kaluar, jo. Thashë çdo shprehje është me shumë kujdes e vendosur. Nuk dua që të thellohem tash në analizë gramatikore, se ka shumë çka me u thon këtu. Por, ardhja e shprehjes në kohën e tashme, të ndëgëzëve, kur bie fjala për zbatimin, jufune, ata e zbatojnë në vazhdimësi, ue jehafune, kanë frikë në vazhdimësi, jep me kuptu se, zbatimi i zotimit, por edhe, edhe, frika nga kjo ditë, ka qenë pjesë përbërëse e jetës tyre, pandashme, në vazhdimësi, Ata nuk nuk kanë pas frikë nga dënimi i Allahut xhel-le ve ala, veç kur kanë dëgju për këtë dënim, kur kanë ni ders, kur i ka ron mend diçka. Jo, jo, jo. Ka qenë pjesë e integruar e mendimit të tyre e pandashme në vazhdimësi. E kush jeton me ahiretin qështu, dhe kujt ahireti i bëhet epiqendra e jetës së tij, strumbullari i jetës së tij, padyshim se pastaj lehtë i zbaton zotimet. Lehtë i zbaton zotimet. Në momentin kur njeri shkëputet nga strumbullari i tij apo nga epiqendra e tij, dhe tashmë diçka tjetër bëhet në fokus në jetës së tij, atëherë padyshim se zbatimi i zotimit shkon duke u vështirësu, ngase motivi është dobësu. Ky është mësim i madh, kjo është udhëzim nga ta shumë i rëndësishëm. Çdo problem që e ki në zbatim të zotimit në raport me Allahun tebareke ve teala, dije se është për shkak të largësisë nga epiqendra, afrohu, afrohu te fusha që të tërhjek ku duhet, pastaj lehtë lëviz në orbitën e, e zbatimit të obligimeve, po kur je jashtë orbitës je qërin tumë, se s'ka forcë të të shtyn, duhesh vetë me shty, është normale, A shiko edhe këtu Allahu xhel-le ka vendosë planetet që jetë në orbitë të caktuar, lëvizin ato, madje Allahu thotë, ue kullun fi felekin jesbehun, të gjitha në orbitë notojnë, not është, lehtë shkojnë, pse janë në orbitë mrena, po bëni u këputën nga orbita, çka ndodh? Përplasen, ikin, se s'mund me majtë veten. Edhe ti në cilën orbitë sillesh, apo në çfarë rrethi ti noton, ku noton ti? A je në orbitën e ahiretit? Nëse je, zbatimi i zotimit është pastaj notim, lehtë është, veç tu notu shkon, se në qata binarë je. Ama në qoftë se je në orbitën e dunjasë tu u sillë, apo? Atëherë padyshim se ki problem me zbatu zotimet, se gjithmonë duhet me notu në të kundërtën. Jo në Ato që të sjell rrethi. Prandaj Allahu tha jehafun, këta gjithmonë kanë qenë në këtë orbitë dhe lehtë e kanë pas. Mos e kuptojmë shumë lehtë ka qenë ka pas forca për zhvendosje gjithmonë, por por Ky epiqendër, ky fokus, ky strumbullar, apo ka qenë gjithmonë pjesë e pandashme e përditshmërisë në vazhdimësi. Andaj ka koha e tashme që nënkupton vazhdimësi gjithmonë, s'është kjo e kaluar, jo ndonjëherë, jo jo në aspektin periodik ja, gjithmonë. Për t'ia lehtësuar vetes këtë zbatim të zotimeve, ata rrinë në orbitin e ahiretit. Mirëpo, këta kanë edhe forma tjetër të bamirësisë, e që është jut'imunet-taame. Këta edhe robt e Allahut i ushqejnë. Po, janë të mirë me Allahun dhe janë të mirë me krijesat. Që kjo është kombinimi i duhur të në dhezratë? Që kjo është? Në kohë të saj përmend edhe tjera forma të bamirësisë që kanë bëjnë edhe me krijesat e Allahut tebareke ue teala. Që kjo është kompletimi, që kjo është besimi i duhur. Domethënë një bamirësi e kompletuar në raport me Allahun, në raport me krijesat e rregulluar në bazë të prioriteteve të përcaktuara nga shpallja, që kjo është rruga jonë. Prandaj shiko Allahu tha jufune bin-nedhr, ma s'pari zbatojnë obligimin ndaj Allahut normal. ngase bamirësia ndaj krijesave, apo e cila nuk motivohet dhe nuk shoqërohet me zbatimin e zotimit ndaj Allahut tebareke ue teala, nuk e ka fuqinë me t'çu n'xhenet, të çon deri dikun, deri me një përmendore t'çon, deri me një certifikatë t'çon, po ma nalt nuk t'çon, s'ka forcë. Apo kupton? Një bamirësi që nuk motivohet nga besimi në Allahun tebareke ue teala, nuk motivohet nga shpresa në shpërlim tek Allahu tebareke ue teala, nuk ka forcë me çu deri n'xhenet. E gjun pak normal, çdokush që ka bo mirë, o hyj pak nalt mi njerëz, ka hyj ka pak, po, se bamirësia e ka një forcë me e gjujt. Mirëpo në qoftë se forca shtytëse s'ka qenë e fokusuar në fuqinë e besimit, s'ka mujt me gjujt në xhenet. Se ka gjujt, e ka gjujt deri dikun, po Jo deri n'xhenet apo. Andaj ka njerëz që kanë bo mirë, domthon ajo bamirësia ndoshta i ka gjujt një 10 vjet u përmend. Tani më është harruar se s'ka forcë më shumë, dikush 20 vjet, dikush harrohesh apo. A don që të bësh mirë e që fuqia e bamirësisë apo të jetë goditje që veç në xhenet nalesh Duhet që të jetë me këtë renditje. Jufune bin-nedhr, zbatojnë zotimin ndaj Allahut, edhe jut'imune et-taam bëjnë mirë apo. Edhe kur kur shikoni këta, jo që i bëjnë mirë. Tash Allahu xhele ue ala, të nderuar vëllezër, kur flet për organizimin e jetës së këtyre njerëzve. Si e kanë organizuar jetën këta? ose ka qenë zbatim i zotimit ndaj Allahut, ose ka qenë bamirësi ndaj të vobektve miskinen ue jetimen ue esira. Këta i kanë bo mirë me ushqim, me krejt çka ka pas nevojë të vobektëve, të varfërve, jetimve, bonjakve, ue esira. Madje, madje, paramendo, bamirësia e tyne ka arrit deri te armiqtë e tyne. Esir është robi i luftës. Bamirësia e besimtarit është aq e shpërndarë, është është aq gjithëpërfshirëse, saqë edhe armiku i tij prej tij përfiton, mos flasim për mikun. Dhe Allahu tebareke tha, Innema nut'imukum li vexhhil-lah. Ne tërë këtë e bëjmë për hir të Zotit. Pse për hir të Zotit? Ngase Allahu tha para kësaj, ue jut'imune et-taame ala hubbihi. Ata japin ushqim, apo bojnë mirë në gjitha format, ala hubbihi. Hubbihi, këtu çfarë kuptimi ka? Hubb, dashni. Dijetarët e tefsirit kanë thënë ka dy kuptime. E para, me gjithë nevojnë që e kanë për atë ndihmë, vetë me e shfrytzu, ata e ndajnë me tjerët. Vë hubbihi, gjithashtu është, kjo hubbihi, dashninë për te, për kan, dashuria për Allahun tebareke ve teala, i ka bërë që t'jenë bëmirë ndaj tjerëve. Dhe na mund bashkon këto dy mendime, së janë të kërësime njëna tjetrën, qysh i bashkon, ata kanë ushqyer të tjerët, edhe atë kur kanë pas nevojë për veti, Ngase dashuria për kënaqësinë e Allahut ka qenë ma e madhe se ushqimi dhe veshmbathja që e kishin gëzuar në dunja. Prandaj këtu vin balancet, atje është frika, këtu është dashnia. Apo pastaj vje prap inkuadrimi i xhenetit që është shpresa. Këto janë shtyllat e adhurimit, apo Sikurse kanë thënë dijetarët, besimtari udhëton kah ahireti dhe shtegton sikurse një shpend, një zog, i cili për të shtegtuar suksesshëm i duhet fluturimi. E fluturimi i tij bëhet përmes kokës dhe krahëve të tij. Me kokën e tij e mban orientimin, ndërsa me krahët e tij e kalon distancën dhe afrohet ka destinimi i tij ku është nisë. Po, e po edhe besimtari qështu, koka e udhëtimit të tij që e mban orientimin drejt ka me shku është dashuria ndaj Allahut tebareke ve teala. Aq e don Allahun tebareke ve teala që s'ka erë, frym që ja kthen kry dikah tjetër. Se e pamundshme. Ai e ka kryt ka Zoti, ai e ka kryt ka xheneti për shkak të dashnisë së madhe xhelle xhelaluhu. Orientimi i tij është qaq i fuqishëm, qaq i palkundshëm, saqë s'ka joshje në dunja që mund të kthen kokën dikun tjetër. Andaj jep për shkak të dashnisë për Allahun tebareke ve teala, ngase e ka kuptu se Allahu xhelle ve ala don me nimu jetimit, ai niman. Allahu don me nimu kët projekt, ai niman. Allahu don me kon këtu, ai niman. Kudo që ka dëgju dhe ka mësu dhe është informu se Allahu don me kon ky. Me trupin e tij, me jetën e tij, me pasurinë e tij, kudo qoftë kjo, ai atje ka shtegtu, ai atje ka shku. Pavarësisht Pavarësisht çmimit të kësaj, ngase çmimi ma i lartë për te ka qenë ta arrin kënaqësinë dhe dashninë e Allahut tebareke ve teala. Innama nut'imukum li wajhillah. Ne këtë kemi bërë veç për hir të Zotit. A ju thonë qështu kujt i ndihmojnë? Jo detyrimisht. gëzohesh nga këto lavdata e kështu me radhë, e ta bësh për njerëz, jo. E kemi nis për Allah dhe nuk lkuna nga ky pozicion. Li wajhillah. La nuridu minkum jazan wala shukura. Na s'kërkojmë prej juve jazan as shpërblim e as falënderim e as mirënjohje. Kjo është nga pozicioni i bëmirësit, ndërsa ai që përfiton nga bëmirësia, nuk duhet me thonë që Allahu ka, këta e bëjnë për këtë punë, ja, ja. Kjo është pozicioni i bëmirësit. Pozicioni i përfituesit nga bëmirësia është të jetë gjithmonë falënderues. Allahu t'shpërbleft, faleminderit, hajrin ta kena pa. E kështu me radhë, nga ajo që ke përjetu, po ti pa, kur je në marrje, kur je në dhënie, li vexhhil-lah, për hir të Allahut xhel-le ve Shiko Allahu na mëson që si të reagojmë në çdo pozicion kur jemi, kur të marrim, si me reagu, kur të japim, si me reagu. Këta robtë e Allahut, apo, ngase thamë, ata lëvizin me urdhnat e Allahut tebareke ve teala. Kur o në këtë pozicion, kështu lëviz. Kur o në këtë pozicion, kështu lëviz. Robi i Allahut tebareke ve teala. La nuridu minkum, na s'presim, apo, as s'dojmë bile. Xhezaen ve la shukura. Abus, e kemi përmen abese, atje te sura Muddethir, apo, që nënkupton një farë lloj, një farë lloj, domethënë mrrolje, një farë lloj zymtësie. Andaj ne kemi frikë nga ajo ditë kur gjithçka është e zymtë, gjithçka është e frikshme, apo, gjithçka është e mrrolur, s'ka kush kesh jeumul kijame, kujt i keshet ditën e gjykimit. Kamtarira, ajo ditë që është e gjatë, kamtarira është diçka e gjatë, gat do zgjatë, andaj na për t'shpëtuar nga mërzia e asoj dite dhe nga gjatësia e asoj dite, sot bojna mirë, apo. Prandaj shikoni dhe dhe, prapë e këtu kemi një, domethënë, aludim shumë të fuqishëm, Ti ia shkurton vetes pak kënaqësi në dunja, që të kënaqet dikush apo ta shkurton Allahu pritjen kur presin tjerët gat. Ti e shkurton, t'shkurtohet. Ti e zgjat kënaqësinë këtu, zgatet pritja e llogarisë. Ti tash përzgjedhe kohëzgjatjen që ki me najt jeumul kijame. Sa ki me najt? Se pa dyshim, pa dyshim, me i bo dikujt mirë, duesh me e shkurtu pak rahatinë tone, dush me shkurtu pak komoditetin ton, dush me shkurtu pak do senet, normal, nuk o bash aq kollaj me bo mirë. E po ti ke kufizu veten tone, ke shkurtu nga koha jote, nga mundi yt, nga pasuria jote ke shkurtu për t'i bo mirë tjerve, Allahu ta shkurton. qëndrimin jeumul kijame. Ti i ke bo të tjerët, këtu kanë qenë pikëlluar, kanë qenë mërzitur, dëshpëruar, ti këtu i ke bo t'lumtur, të buzëqeshur, ditën e mërzisë, për ty s'ka mërzi, ti ki me kesh. Andaj na kena pas frikë për qat ditë, prandaj këtu i kena bo njerëz. Dhe për këtë arsye vëllezër, Banorët e xhenetit kur hyjnë n'xhenet çka thonë? Elhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falënderimi qoftë Allahut i cili e largoi nga ne mërzinë. Disa ulema kanë thonë falënderimi i banorëve të xhenetit për këtë begati jep me kuptu se kur të hyjnë n'xhenet e shohin që krejt ka iku mërzia, apo, që tash ka për me kesh apo. Domethënë realisht, realisht deri sa shkosh në xhenet, çdo lumturi, çdo qeshje është momentale, është e rastit, por jo reale. E atë e kur e ki atë njëmend ki për çka me kesh, e ki për çka m'u gëzu, edhe ki për çka me shpall fitoren tonde, po për këtë arritje, kjo rruga, pra, zbatimi i zotimit, Frika ndaj Allahut tebareke ve teala, dashuria ndaj Allahut tebareke ve teala, bamirësia ndaj njerëzve. Duke filluar nga më të afërmit e tutje, kujt të kemi mundësi? Sikur se kemi si fillim, Shakir, ai është falënderues dhe nga manifestimi i këtij falënderimi është se ai me begati që Allahu ia ka dhënë i bën mirë njerëzve. Pastaj Allahu thotë Këta kanë pas frikë, çka, çka. Atyre, kena frikë, vallahi kena frikë. Nga dita, nga situata, nga kja. E meqë keni pas frikë, fa waqahum Allahu sharra dhalikal jaum. Masi që keni pas frikë, jeni rujtë, keni kërku mbrojtjen e Allahut nga sherri i asaj, asaj dite, fa waqahum Allah. Allahu i mbron nga sherri i asaj dite. Çfarë mbrojtje ke kërkuar ta jep Allahu tebareke ve teala. Fa waqahum Allah. Shiko, kjo fe është një pjesëz fe apo. Që nënkupton, që nënkupton se ky veprim vjen pas veprimit paraprak. Këta kanë pas frik deri në fund. Po sa përfundoi mundësia me pas frik, erdh siguria. Prandaj ku është ku është limiti i fundit i frikës në dunja? Vija e fundit për të pas frikë ku është? Deri sa t'vdes. Kur është duke vdek besimtari mo, e sheh që është ka shkon ka fundi, apo tashmë s'ka frikë mo. Tha pejgamberi s.a.s. Çdokush prej juve që vdes o besimtar, le të vdes me mendim të mirë për Allahun tebareke ve teala. Ngase ato momente s'ka më fuqi me t'çu me punu, s'ka më frika më nuk mund të lëviz se u lodh trupi, të ka lëviz boll. Të ka lëviz mjaftueshëm. Tash ka ardh koha me lëviz mendjen me mendim të mirë për Allahun se nuk ka me hup mundin që e ke dhënë. Dhe frika që të ka shoqëruar në dynjë do të shoqërohet me siguri. Do shndrrohet në siguri, sikurse Allahu tebareke teala thotë la khawfun alejhim, apo s'ka frikë për ta pse? Pse ata kanë pas frikë? Ai që ka pas frikë si duhet Allahu ia zëvendëson me siguri. Dhe Allahu tha fa waqahum Allahu sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura. Andaj Allahu tebareke we teala Ndërsa këta të ndriçuar, kush ua ndriçon fytyrën? Dielli që ju bjen kështu? Apo hana, kush ua ndriçon fytyrën? Punët e tyne. Punët e tyne. Andaj kjo ky ky ndriçimi i veprave nuk është veç, nuk ka veç për në ahiret, jo. Ky ndriçim fillon herët, herët që nga dunjaja apo, që nga dunjoja. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Përgëzoji ata që ecin natën drejt shtëpive të Zotit me dritë të plotë ditën e gjykimit. Apo natën kur është natën? Jacia, sabahu, dy vaktet e natës, apo Këta natën ecin me u rrë në xhami, përgëzoji këta që natën kanë ecë ka shpia e Zotit me dritë të plotë ditën e gjykimit. Për ta u kon natë si rrethanë kur kanë ardh në xhami, apo, por, por, si, si bindje, si ndjenjë, ka qenë dritë, ngase kanë qenë të bindur në saktësinë e punës që po e bojnë, qe kjo drita, qe kjo drita. Njeri kur o n'terr, a është i sigurt çka po prek? A është i sigurt ka po shkon në terr njeri, a është i sigurt? Jo, errësira prodhon pasiguri. Ndërsa, ndërsa, drita çka prodhon? Siguri. Për shembull kur o n'terr e nin një zo, thush, kush o. Si dhezet drita, osh e filani ka konë. Për shembull. Menjëherë shndrrohet momenti në siguri. Edhe këta kur kanë shkuar në jaci, kanë qenë të sigurt se po bëjnë punën e duhur. Qe kjo drita? Kur kanë agjëru, e kanë qenë e kanë lënë veten pa bukë. Kanë qenë të sigurt, në dritë të plotë kanë qenë se mirë jan tu bo. Kur e kanë falë namazin, kanë qenë sigurt. Ajo motër muslimane që ka vendosë shaminë, ka qenë shumë e sigurt, ka qenë n'dritë t'plotë, se mirë jam tu bo. Ngase po shoh çfarë shihet nga errësira juaj. Po jam shumë e sigurt, shumë stabile, shumë qëndrueshëm jemi në këtë, që veprojmë. Përderisa, përderisa, jemi të ndriçuar me dritën e shpalljes. E kjo dritë që në këtë dunja është manifestuar me praktikë e levizje, në varr tash të manifestohet përmes një krijese të ndritshme të bukur që vjen e të shoqëron në varr. Pastaj, Kur ringjallet njeriu, Allahu xhele ue ala ju bën dritë, që ata të jenë të ndriçuar në kohën e errësimit, dhe të jenë të disponuar në kohën e mërzisë dhe, dhe trishtimit. Prandaj Allahu tha, fe vekahumullah, Allahu i mbrojti, i ruajti nga dënimi, edhe ua ndriçoi Allahu fytyrat dhe ua mbush disponim. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Edhe i shpërbleu Allahu jannatan wa harira me xhenete dhe veshje të mëndafshit. Pse? Thash, Allahu përmend shpërblimin dhe ndërlidh me arsyen e shpërblimit. Nuk a pse kanë pas emër të caktuar. Jo, jo për ta. As pse kanë pasur ngjyrë të caktuar, as pse janë kon arapa, janë kon jo, jo, s'ka lidhje me këtë. Shiqo, që nga fillimi jem tu lexu, të nderuar vëllezër, tituj, edhe jem duke lexu vepra, zotimin, bamirësinë, frikën, dashurinë. Tash Allahu përmend emëruesin e përbashkët të krejt kësaj përpjekje, bima sabaru, kanë bo sabër. Xhenneten wa harira. Masi ata kanë bërë sabër, Allahu xhalla wala u dha xhennetin. Prandaj edhe melajket kur të hyjnë me i përshëndet banorët e xhennetit si mirëseardhje për ta. Domethënë kur të hyjnë në xhennet banorët e xhennetit, Allahu na bëftë prej tyne, Atje ka selam aleikum atje. Bima sabertum, Allah tha. Melajket i përgëzojnë për ket shpërblim për çka, bima sabertum, për shkak se keni bo sabër, keni bo sabër. A duhet sabër. Sabër është sabër në adhurim, sabër në raporte, sabër në sprova, në fatkeqësi, sabër. Por sabër me kuptimin e shpalljes, Jo sabër me improvizimet tona. Duhet me kuptu, çka është sabri? Kur je sabërli? Kur je? Po. Ngase njeri mun me konë sabërli, po, po në kontekst negativ, kur është sabër? Prandaj të nderuar vëllezër, e, gjithë mundi i kësaj bote, sprovohemi me gjëra të caktuara, sprovohemi për shembull në raport njerëzor, me sjelljen e dikujt, me fjalën e dikujt. Ndoshta, ndoshta ajo pjesa e njeriut që është e mangët, pse gjithkush i ka mangësitë e veta, ajo pjesa e mangësisë së tij ndoshta të grith krejt, të vran krejt, apo, sabër, S'ka njeri të plotë. E duhet sabër në çdo aspekt, pa sabër nuk ka. Sabër duhet edhe në çdo arritje. E kanë pyet Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu. Ibn Abbasi, të vëllazër e dini u kon pi ulemat mdhaj. U kon sabi i vogël, por duke marr dije, duke marr dije, tani sahabët e kanë pyet për atë Kur'an, e mdhaj, sahabët e mdhaj. I kanë thonë, Qysh e ke arritë tonë këtë dije? Qysh u bone kështu? Njerëz kur të pysin kështu për me a presin dhe i, ku shë qëra, qysh ki po, qysh ki me arritë dushë pasu shku të mësua, po, është normal ke punë. Ama njerëz ka e presin një përgjigje pak ma kështu të jashtëzakonshme, a din, që shtu unë mbramë me fle kur u çova tani, gjysën e Kur'anit e disha, po. S'ka kështu, vllazën, nuk ndodh kjo kështu. Po që ata, ata, ata, ata sahabët e pejgamberin për zgjallëshin bua lima qashtu edhe këta për zdekte, apëtën. Pa ne këto janë, këto janë mashtrime, apëtën. Bima sabër, duhet sabër, duhet mund, duhet angazhim, lodhje. Jo me ondrra, e me imagjinata, e me prit diçka pi qielli me t'pikë, s'ka, ka marrë fund, shpallja u përfundu, tash, Ka angazhim, ka mund, ka lodhje. Kush do me arritë, duhet me u lodhë. Duhet sabër i madh duhet. Ate e kanë pyt Ibn Abbasin, qysh e ka arritë? Ka thonë qysh e kam arritë? Ju ka tregu veç diçka pi asaj që e ka arritë. Ka duke, duke u bëj hershëm, e duke nxitu, e duke pritë. Ndoshta me orë e me ditë para dyerve të dijetarëve derisa e kam marrë atë që kom kërku. Nuk u lodh. Sot dikush ta çon një pyetje, nuk përgjigjesh për 10 minuta, për 15, kush e di pse, ka shumë arsye, dhe menjëherë thotë, "O ç'u krye punë? Qysh u krye punë? Çu të marrë më do të më apo apo?" Qaq, nuk bon sabër për një punë t'caktume që për fe të tij është. Don punët me krye me një mesazh t'caktum. Dhe në dërë, elhamdulillah këto janë lehtësime të mdhaja, po me mesazh, po me thirrje, nuk bëhet me to, i hyp kerrit, s'bëhet me to, i hyp komve, ama nuk bën me menën tonë gjështë me boti. Sabër duhet, me bo sabër, edhe mësimi don sabër. Dersin e parë e mësojmë, abdesin e dytë namazin, kur kemi me folë tash për halifatin, ka dalë e alanë, Ka sabër të të vështesu. Po duhet sabër me ndërtu, duhet sabër me eduku, duhet sabër me formu, duhet sabër. Jeta ka sprova. Duhet sabër, bima sabertum. Edhe këta, Allahu thot në Kur'an, ue xhezahum bima saberu. Për shkak se ka bo sabër, Allahu e ka vlerësu sabër e tyne. E, kam bo sabër, sabri çka nënkupton, lëvizje, angazhim, a nënkupton qëta, që kjo sabri, sabër aktiv, praktik, e Allahu thot, masi keni bo sabër, jeni lodhë, jeni angazhu, muttekiine fiha alel eraik, pështetnu pak tash në kolltuqe të xhenetit, pështetnu tash, pushoni tash pak, gajlen e keni hjekë, s'ka lodhje mo për juve, s'ka mërzi, s'ka obligime, po pushoni veç, keni qenia të të më qu, s'hen më qenia, asa këshomi, Ka marrë fund, Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik, të mbështetur në kolltuqe, la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Shiko, Allahu tashmë përmend detaje që ty duken don detaj i shpërblimit deri n'këtë nivel, po po, me kallxu krejt për gjithçka është kujdes Allahu tebareke ue teala. Gjithçka është çdo detaj është me kujdes i bon. Allahu thotë hije, tha s'ka diell, hije. Hija e xhenetit s'i duhet dielli, dhe. Hija për bukuri është, jo për strehim. Në xhenet, kurgjo s'ka, diçka që njeri ka nevoj, e i përmbush nevoja, kurgjo. Ja, s'ka nevoj, kurgjo. Krejt e ka për shkak të knaqsisë veç, jo për shkak nevojës. Edhe ujë, edhe ushqime, gjithçka, veç sa për t'u knaqë. Jo pse ka nevojë për to. Edhe hija i bohet, edhe hija e pemëve, bukuria e pemëve, apo bukuria e drujve që bojn hije. Allahu thot, është afër mbi kokat e tyre. E pastaj ue dhullilet kutufuha tedhlila. Kutuf janë, domthon, Pemët, degët e pemëve, ato që katf, është ajo që vjelet, që kapet, molla, këputet, dardha, çkado koftë nga pemët, apo? E Allahu çka tha dhullilet kutufuha tedhlila, degët e pemëve edhe të begative të ndryshme, jau kemi dhullet, jau kemi ulë, jo tash m'u çu me kapë, në kamë, me kapë shkallët, m'u ngjitë, me shkunë, ja, ja, Gjithçka të shërben ty, atje, degët, pemët, drujt, hija, lumejt, gjithçka në shërbim, se ti je kon në shërbim, balë e që në dunja, e që balë, balë e që, tash rri pshtetu edhe pusho, tash rri knaqu, edhe ajo që të bjen n'men, e ke dëshirë me ngran, qajo zbret, pa në shfa kujdesi të mona, të vjen, a të shkoi menja për që të pema, po, që me raptën, Para çfarë shërbimi ky? As mbreti dunjas s'e ka kështu, vallahi s'e ka kështu. S'ka mbret n'dunja që qështu qështu e ka. S'ka. Nuk është e mundshme. Pastaj Allah thot: "Wa yutafu alayhim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira." E aty do shërbim me enë, ka thënë edhe enë çfarë i kanë enë të argjendta e pastaj edhe kupa gota Të kristalit, por jo kristal i xhamit te na, po kristal i argjendit, çfarë kombinimi është ky? Argjend është nga një aspekt, nga aspekti i tejdukshëm dhe i bukur nga në brendi sikurse kristali. Argjend nuk është i tejdukshëm, apo, me sa na e dimë argjendin. Argjend nuk është i tejdukshëm, as bakri, as ari. Qelqi dhe kristali janë të tejdukshëm. Këta kanë argjend në formë të kristalit, që është i bukur në pamje, cilësor, por edhe e shfaq bukurinë e pijes që është brenda, apo. Pastaj Allahu thot: "Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira." Shiko gota çfarë janë, qysh duken krejt, madje përtej kësaj detaj hala më interesant. Qaddaruha taqdira. Madhësia e gotave që pin prej saj është qaddaruha taqdira Ka mend dijetarë disa kom, kom, komentime për po me përmbledh për këso me qartësu mos me zgjat, gota sipas dëshirës. Ke po kërkon një gotë, pin, s'po t'del edhe një gotë e pi, s'm'dul, apo. Nuk di me porosit njeri sa i duhet kurrë. Kurrë, jo e madhe, kjo e vogël kjo. Allahu thotë gota të madhësisë dëshirës sa ki qejf, sa po do me kanë gota e madhe, apo. Shiko, rritet, zvogëlohet, bohet, si në bazë dëshirave tua, të pihet me të madhe, me të madhe të pihet, të pihet me të vogël, bohet e vogël, apo. pa u ndryshu cilësia e përbërjes së gotës. Shiko këtë detaj, ky detaj është shumë, shumë, në kuptim të begative esenciale, shumë periferik gotë, të... ja, edhe për të u kujdesëm na. Ti je kujdes për detajet, edhe na për detajet. Apo, Se ti je kujdes edhe për sunetet, jo veç për farzet. Farzet janë esenca, po. Ti u kujdese edhe për një dy reqate, edhe për misvak, për detaje. E edhe na për detaje, edhe ma mirë se ti, edhe për gotat e madhësisë, formës e gjitha. Apeshe, ti ke bo, vjen qështu, apo. Pastaj Allahu thotë, Uji s'ka lidhje me ujin që është atje. Apo qumështi s'ka lidhje me qumështin që është atje. Madje vera, verë me pi. Se s'po them alkool, se s'ka alkool, po vera apo shtrydhja e caktuar dhe, dhe, dhe pija e njohur që bëhet nga nga pemë të caktuara kështu me radhë, atje është tjetër, veç emrin e kanë t'përbashkët, ndërsa përbërjen e kanë tërësisht ndryshe. E Allahu thot, ajnen prap një burim tjetër, ajo që është një burim Djelmosha që s'plaken kurrë në shërbim, dhe që i shërbejn degët, i shërben lumi, e i shërben fryti, e i shërben gjithçka, prapë, domethonë, ke, ke, domethonë, sikurse t'janë, margaritar të shpërndarë, domethon, aq bukur të veshun, aq të organizum, aq lëvizin n'mënyrë të mirë, sikurse me konë margaritar, jo njerëz, nga shkëlqimi, nga bukuria dhe lëvizja e duhur, në shërbim të banorëve të xhenetit, pastaj Allahu thotë: "Wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Sikurse me thon Allahu këtu të ndërozën këtë ky përshkrim që po po ta bëjmë. Edhe ma shumë se kaq, Allahu thotë: "Wa idha ra'aita kado që shikosh, shikon ato, shikon çka çka kime po, ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Do të shohësh veç lumturi, veç begati, veç mirësi dhe pushtet të pafund, mulkan kabira. E sheh venin tond s'i dihet funi ku e ki pronën tonde atë. Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu i fundit që hyn n'xhenet do të ketë, do të ketë nga hapësira e shfrytëzimit të tij, e tij që është sa një tokë dhe dhetëfishi i saj pra, sa dhetë tokë hapësira, për mendo njeri i fundit. Sa ka i para ti veç pak, Allahu e din ma s'miri, gjerësia e xhenetit sa qiejt dhe toka. Andaj ai shikon ka t'shikon bukuri, ka t'shikon lumturi, ka t'shikon mirësi, madje shikon mulken kebira. Një pushtet, një mbretni të madhe, të pafundshme, s'i dihet fundi, ngaqë Allahu tebareke i ka dhonë, alijehum, pastaj Allahu flet për tesha që i kanë, don petku i brendshëm sundus, Petku i brendshëm është sundus nga mëndafshi i posaçëm, mëndaf, sundus është mëndafsh i butë, istebrak mëndafsh pak ma i vrazhdë, apo pjesa e brendshme e teshave, mos me ta vra lkurën, mëndafsh i hollë, i butë, pjesa e jashtme, istebrak që është pak ma e fuqishme, ma e qëndrushme, stoli e jashtme e tyne, apo thon, e pastaj Allahu thot, ve sekahum rabbuhum sharaben tahura, edhe Zoti vazhdimisht u jep me pi, po çfarë pija, sharaben tahura, pije të pastërt, çka i bjen e pastërt, apo, e pastër n'çdo aspekt, për shëndetin tonë, për vetën tonë, në përbërje, gjithçka e pastërt, inne hadha kane lekum xhezaen, ve kane sa'jukum meshkura, Allahu thotë në fund, kjo është aja që ka të bëjë me shpërlimin e juaj, dhe fundi i ajeteve Allahu thotë, ue kane sa'jukum meshkura. A e nisëm me shakirët, ja po, të mirënjoh, ja po, keni qenë mirënjohës, edhe na ishim mirënjohës ndaj mundit të juaj. Nuk ju shkoi huq mundi juaj, u shpërblyet për mundin e juaj, që ka Allah sa'yukum, mundi juaj, që është mundi jonë, krejt Allahu na i ka dhonë, krejt Allahu i ka mundësu, krejt begatitë i ka dhonë Allah xhele ue ala, kush ta ka jap shnetën, jetën, udhëzimin, krejt ai i ka jap, prapë thotë, je mundu, o robi jem, mund në të kë, apo s'ta hupi mundin, cili mund, krejt është e tij, fuqia, shëndeti, udhëzimi, mundësia, dija, krejt janë të tij, prapë thotë, Munet, s'ta hupi ty munin. Si me konë marrëveshje, ti punëtor, ai shpërblysi, me bo me ndi ti taman shpërblimin se, i me, në atë kuptim që pak me një që, jom mundu pak e Allah më ka, më ka shpërbly. Kane sa'jukum meshkura, mund që nuk humbet, mund që nuk harrohet, do të jetë mundi juaj i shpërblyer. Prandaj të vëllezër, kjo është aja që tash edhe pse pjesë të fundit në nguti në lexim, po sidoqoftë mjafton bukuria e leximit të këtyre ajeteve dhe e meditimit të kësaj bukurie më të që Allah xhele ue ala e ka përmend për robt e tij të mirë, falënderues, bëmirësa, robt e Allahut tebareke ue teala që me sabër e përkushtim e orientuan dhe e organizuan jetën e tyre, Allahu na bëftë prej tyre dhe banorë të xhenetit.